ausculti musicon ce este. Ciu amanto de musico iam spertis la comparon inter auscultado de musico ce este cae auscultado pere de son apparato. Ec se oni usas plei raffinitan son apparaton, la plesuru estas ciam pli intensa ciam oni ce estas la productadon de la sonoi recte per la music instrumentoi. Antau de longe, scientistoi publicigis interessan studon quiu montris che teo estas ne nur vero, sed clarigebla per scienzae metodoi. Tiu esploro montris che ce este auscultatae melodioi povas producti pli fortan activetson ie la maldextra flanco de la cerbo, quiu ligigas al prilaborado de emocioi. Oni plenumis la esploron pere de dudec sep partoprenantoi sen aparta musica sperto. Ili audis dec du musicajoin, cioi dauris po tridec secundoi. Ses el tiui musicajoi montes tendenzion al transdonato de negativai sentoi, ciel malgioio cae colero cae citioi estes malpli rapidei, havis malpli da harmonio cae pli da minorei accordoi. La alie ses muzikajoi intensis estigi positivan emotioen. La tuta grupo auscultis la saman fragmenton du foie. Unu foie ludatan fare de pian ludisto, duan foion pere de son aparato reproductanta la registrajon. La auscultantoi nest siis ciu ili audas ce este au registre, cae ambo versioi eliris tra la samae laut sonigiloi. Pere de tecnico de magneta resonanzo, la sciencistoi mesuris la cerban activetson de la partoprenantoi dum la auscultado. Crome, la pian ludisto povis electi ludadon pli fortan au pli rapidan por estigi pli da emozio en sia music interpreto. Compreneble, antaue registrita musico ne estas changebla relate la elvocadon de sentoi. Same la positiva e kai negativa e musicajoi estigis plida activezzo ie la maldestra cerba hemisfero. Tio congruis cun la subjectiva taxado cion ciu auscultanto faris pri la registritei musicajoi. Ili estis malpli emociigai. Crome, la ceestai espertoi pri musica auscultado montris activan interchangion de informoi tra la tuta cerbo con forta partopreno de cerbai regionoi ligitai al sentoi cae cogno capablo. Multa studoi montris che auscultado de musico bonfaras alla cerbo. Gi estigas plesuron cae amuson, sed ancao estas saniga cutimo. Ausculti, canti, danzi, componi, cae ludi music instrumenton malpligas stresson faciligas persona in relato in favoras la coron kai la sango circuladon la equilibron kai la immunosistemon tio concernas homoin en ciu agio kai san stato gi stimulas plura in cerbo regionoin ec la mensan concentrigion la movadon de la corpo la usadon de la lingvo la memoron cae la reson capablon. Ie pacientoi cun malsanoi cui mal la movoin de la corpo, Parkinson malsano, exemple, musicoterapio pli bonigas la piediradon cae aliaen movoin. Unu plia bon faro de musico trovigas en la qualito de dormado, cio estas saniga factoro por la cerbo ni cultivu la cutimon regule ausculti musicon, cae se eble, ce este, cae prefere en bona companio.